شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu kyawawan ladubba irin na addinin musulunci idan ba a manta ba har yanzu muna karatu a babukan da suke magana a kan ladubba na addu'a da kuma ladubba na zikirori na ambatan ubangiji makon da ya gabata idan ba a manta ba mun je ƙarshen mun aje karatu a ƙarshen babi na 296 babin da ya magana a kan fadlul du'a da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na 297 a farkon hadisi na 717 malam ya ce babu addu'a inda rai wannan babi zai karantar da mu addu'a a lokacin da iska ta taso shi ne addu'a inda rihi addu'ar da ake yi ko zikirin da ake yi a lokacin da iska ya taso قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خليفة قال حدثنا خليفة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا المثنى هو ابن سعيد عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أرسل ما أرسلت به وأعوذ بك من شر ما أرسلت به وانا حديث an ya shi daga anas ɗin malik allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce kanan na biyu sallallahu alaihi wasallama idan hajjati rihun shadidatun manzo allah ya kasance idan iska ta taso matsananciya ko mu ce mai ƙarfi kamar yadda ya zo a ruwayar imamu muslim cewa kanan na biyu sallallahu alaihi wasallama idan ta rihu kanan idan iska ta taso idan an yi hadari din nan sai iska ta taso da ƙarfi wadda za a gani kamar za ta daga abubuwa to ƙala manzan allah ya kance allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi ya ubangiji ina roƙonka alkhairin da aka turo wannan iska da shi min ma'in eh, abinda ya shafi huwa ƙila abin da ya shafi taimaka ma itatuwa su fitar da 'ya'ya da sauransu dai wa bika min sharri ma ursilat bihi ina neman tsarinka Allah daga sharrin da aka turo wannan iska da shi ashe kun ga iska Allah ta'ala shi ke turo ta na ita 'yar aiki ce kamar da za mu gani a nan gaba takan zo da alkhairi wani lokaci kuma takan zo da sharri to idan ta zo da alkhairi mutane za su ga alkhairin in ta zo da sharri kuma mutane za su gani to idan iska ta taso manzan Allah ya ki Allah su wata ala, alkhairin da ke cikin wannan iska wanda aka turo ta da shi yakan nemi tsari daga sharrin da aka turo wannan iska da shi wannan yana daga cikin zikirorin da ake idan iska ya taso allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi wa bika min sharri ma ursilat bihi duk lokacin da iska ta taso to ana son mutum yi wannan zikiri yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin hadisi ne sahihi abu ya'la ya fitar da shi haka imam dahawi a sharhu mushkil al-athar imam dabarani da sun fitar da wannan hadisin hadisi ne wanda malamai suka ce ya inganta albani ya inganta shi a sahihul adabul mufrad قال البخاري حدثنا أحمد ابن أبي بكر قال حدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن أن يزيد أن سلمة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت idashtaddatin rih ya kula allahumma laqihan la'aqiman wannan hadisin shi kuma an karbo shi daga salamata ibn al-akwa salamat ibn al-akwa sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idashtaddatir rihu idan iska ta yi ƙarfi ko ta tsananta ya ƙuli yana cewa allahumma laƙihar la'aƙima ya allah ka ba mu mai saukar da ruwa shine ne laƙihar la'aƙima kada ka ba mu ya wadda ba za ta saukar mana da ruwa ba idan iska hadari ya haɗu irin iska ya taso ɗin nan a tsawon lokaci sai ga hadari ya haɗu sai kawai an yi iska ya wuce to manzan Allah sai yake cewa Allahumma laqihan ay hamilan lil ma'i ka ba mu wadda take dauke da ruwa la aqiman ba wadda la ma fiha babu ruwa tare da ita ba kalaqimu min haywan la walada lahu kamar wanda bai haihuwa ba ana ce mashi aqim a cikin mutane ko cikin dabbobi mun gane su waɗannan su ne zikirori guda biyu wanda suka zo a cikin hadisai tabbatattu kamar yadda imamul bukhari ya kawo su a nan suke cewa manzan allah yana yin su a lokacin da hadari ya taso ko iska ta taso wannan hadisin na biyu hadisi ne hasan hadisi ne hasan saboda isnadinsa akwai al-mughira ibn abdurrahman ibn al-haris al-makhzumi to shi ne rawi wanda in yaroto hadisi yake hasan ɗin al Bukhari babu lati subbur riha babi na gaba zai karantar da mu cewa shari'a ta hana a zagi iska wani lokaci iska za ta taso sai ta yi ɓanna <laughs> ko ta zo ta rosa abubuwa ta kada gidaje wani lokaci to duk wannan abin da iska ta yi manzo Allah ya hana a zage ta ya hana a ta saboda ita iska yar aike ce mursala ce shi kuma dan aike ma zurin yana da uzuri ko ba haka ba idan ka zage iska to ita aiko ta yi karshe zaki zai tsallake iska ya koma gawa ga wanda ya aiko ta wa ya aiko ta kuma Allah ne ya aiko ta kaga sai zaman to kai banna to shi sanya sai shari'a ta hana zagin iska kalin Buhari, haddasa ibn abi shaiba kan haddasa na asbat an al'amash an habib ibn abi fabitin an sa'id ibn abdurrahman ibn abza an abihi an abi an ubayi kan la ta subbin riha فإذا رأيتم منها ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به wannan hadisin an karɓo daga ubai ƙala ya ce la ta suburri kada ku zagi iska ko fa'iza ra'aitun min hama ta idan kun ga wani abu wanda ba kwa so game da iska mun gane ma takrahuna duk abinda mutane ba za su ji daɗi ba game da iska kamar shiddata hararatiha tsananin zafi ko kuma ta zo da sanyi ko kuma ta zo ta cutar ta yi ɓanna ko ta yi gyara kamar da bahaushe yake cewa to in kun gani ba ginta za ku yi ba faƙulu sai ku ce allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi ri ya allah muna roƙonka alkhairin wannan iska wa khairu ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikinta wa khaira ma ursilat bihi da alkhairin da aka turo ta da shi wani usu bika min sharri hadihin ri ina neman tsarinka ya allah daga sharrin wannan iska wa sharri ma ha da sharrin da ke cikinta wa sharri ma ursilar bihi da sharrin da aka turo ta da shi muna neman tsarinka ya allah to sai mutum yi wannan a lokacin da iska ya kasance mai tsanani mun gane wannan hadisin za mu ga mawufi ne ya tsaya kan ubayi ho ya ce daga ubai bai daga shi zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba amma malamai suka ce wa saha marfu'an akwai hanyar da ya zo marfu'i an daga magana zuwa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin silsilatul a ahadisi sahiha ta albani hadisi na 2756 da haka hadisin sahihi ne sannan kuma hadisi ne wanda yake marfu'i قال البخاري حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزائي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يكي تشوى الريح من روح الله iska daga rahamar Allah ne iska daga rahamar Allah ne arrihu min rauhillah a rauhillahi yani min rahmatihi ta'ala yana daga cikin rahamar Allah mai girma da daukaka ta'ati bir rahmati wal azab sannan takan zo da rahama takan zo kuma da azaba falata subbuha la karku zage ta walakin salullaha min khairiha ya ce sai dai ku roƙi allah alkhairin da ke cikinta wata zubin billahi min sharriha ku nemi tsarin allah daga sharrin da ke tattare da ita saboda ne saboda ita ya kota akai shi kuma dan aiki a ka'ida bai laifi wake laifi wanda ya aiko shi ko kuwa ko a jahiliya in aka tura ɗan aiki to shi dan aiki bayan laifi in takardar yaƙi ya kai za a karanta amma shi ba za a taba shi ba duk abin da ya kai na sharri ba za a taba shi ba shi za a shi ya dawo to amma in aka taɓa shi ko aka zagai to shi bai da laifi saboda shi aiko shi kai shi ma'azur shi yasa ake cewa dan aike shi ba laifi mun gane wata rana aisha watar manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah yana dakinta ɗakinta yake kwana na haka ta zai ci abinci sai hafsa ita ma matar manzan allah ce sai ta riga ta gama abinci da wuri manzan allah yana waje shi da mutane sai ta hada abincin nan sai ta kira wata kuyangarta ta ce je ki kai wa manzan allah abinci a ka'ida manzan allah zai iya karɓa wannan abincin ya ci saboda ai mata ce ta dafo mashi da aisha tana daki ta hangi kuyangar hafsa ta ɗauko abinci za ta je ta kai wa manzan allah sai ta kira kuyangarta ta ce ki je ga kuyangar hafsa can za ta kai wa manzan allah abinci ki je ni na sanya ki ki bugi abincin ya haɗe ya zube sai ta tafi tana saurin ta mota mota bata iske ta ba sai a gaban manzan allah kuma a wani manzan allah ta kai hannu ta bige hannun wannan yanga abinci ya zube akushin ya tsage abinci kuma ya zube a ƙasa to kaga wannan aiko ta aka yanzu ba laifinta ba ne ba laifin nawaye nawa aisha ne tun da ita ta turo ta manzan allon yana da adalci sai ce to shi kenan a kwashe abinci aka ce kagar ya ci abinci da aisha ta kawo abinci kwanan sai ce a kai ma hafsa wannan wanda ya zage kuma a kai ma aisha <laughs> to kagar dan aike ne shi baya laifi to shi ya sanya iska manzan Allah ya ce aiko ta aka kuwa ya aiko ta Allah ya aiko ta kuma ya gaya mana wani lokaci tana zuwa da rahama wani lokaci kuma ta zo da sharri to in kaga ta zo da sharrin ne ba ita bace ba balle ka zage ta aiko ta akai wannan ne sanya malamai suka ce hikimar da ta sanya aka hana hikima ce ɗayan biyu kun san mun karanta a baya in ka la'anci mutum bai cancanci a la'ance shi ba mai la'anta take dawa take gare ka su haka iska in ka la'anci iska to kanwa za ta dawo kan wanda ya la'ance ta kaga ya la'anci kan shi da kan shi to sai aka ce kar ma ka fara ko kuma in kai zagin to zagin tunda ita aiko ta aka yi tsallake ta ba zai yi wajen wa zai yi wurin wanda ya aiko ta to kuma ya dace kai ka aiki wanda ya zagi wanda ya aiko iska haka bai dace ba to shi sanya sai aka hana Na haka in za a yi ruwan sama abin take yanzu har aji don haka idan za a yi ruwan sama ya zo ya yi ɓanna za a ga ya zo ya yi ɓanna ya lalata gidaje ya yi kaza ya yi kaza to wannan addu'ar da ita aka ce ka shi kenan sai ka ɗaya amma da ka yi surutu to allah yana jinka in yi zagi allah yana jinka akwai wata shekara ba ni manta na cikin ranar ɗaya ga watan ramadan wani shekara uku kenan ko wani abu kamar haka nan aka yi wani irin ruwa ko kuma iska shine ruwan farko ruwan nan ya zo ya fatattaka abubuwa da yawa gidaje ya roshe su wani gidan flat ya gaba ɗaya shi in ka zo ya rufi mutum ya tafi kasuwa kawai yana dawa sai zo iske gidan shi ya koma fili to waɗansu fakan rinda suka yi saboda maganin da suka faɗa ko ruɗewa ce ko rashin ilimi ne ko jahilci ne wasu rinda suka yi da akwai wani da ya zo <laughs> irin ya zo iske shi suna tsinto yan kayayyaki din nan wanda za su iya daukowa gidan ya yi flat sai ta dauko alkur'ani ta ga wani alkur'ani ta dauko shi ta biyo mai gidan yana juya ganta da alkur'ani ce mai dame yi shi <laughs> kaga abin da yake a cikin da ya rushe da gida abin bai alkur'ani shi <laughs> to kaga wannan sai ka gane shi jahilci ne ko ko isgilanci ne ko mine ne ana azumi ne kuma da yamma aka yi ruwa wani kuma kawai yana zuwa gidan ya yi flat sai kawai sha ruwa sai wai kai ba a kira sallah mai shi ba a yi azumi <laughs> to kaga wanda ba a yi zagi iska ba allah sauri <coughs> shi ya sanya addini sai yake koya mana cewa duk yanayin da mutum ya samu kanshi to ya iya kwantarolin kanshi da san abin da zai faɗa idan kai addu'a ɗin nan asarar da kake gani ta yi sai allah ya canza maka ita sai ta koma alkhairi sai ya ga abin ya zama alkhairi wa'alaikun salam to wannan ladabi ne ga allah subhanahu wata'ala malamai suna cewa babu laifi ka ce ruwa ya gyara ayan ka ce ruwa ya gyara ba haushe in yaji gyara aka yi eh. a <laughs> ba haushe ya san cewa kana nihin ruwan nan da ya zo ya zo da shari amma saboda ladabi ga allah subhanahu wa ta'ala ba haushe bai jingina ma allah banna mun gane so babu laifi wannan in kuma wani ya ce ruwan nan ya yi banna muna fatan Allah ya sa nan nan ta zama alkhairi shi ma bai laifi ba saboda shi kuma ya shiga hakikanin abin da ya faru Allah ya sa mu dace malam ya ce babu addu'a inda sawa'ik babin addu'ar da ake inda sawa'ik lokacin da aka yi tsawa a cikin damuna sai ka ji wani lokaci hadari ya yi wani rugugi ita ba washe ke ce matsawa to wannan tsawar ita ma akwai addu'a da ake wani an yi ta alal bukari haddasa mu'alla ibn asadin ƙala haddasa na abdulwahidi ibn ziyadin ƙala haddasa na alhajjaju ƙala haddasa ni abu matsarin annahu sami a salim ibn abdullahi an abihi ƙala Kanan nabi sallallahu alaihi wasallama idza sami'a ar-ra'ada was-sawa'iqa qala allahumma la taqtulna bi sa'ika wa la tuhlikna bi adhabika wa atina qabla zalik wannan hadisin daga salim ibn abdullahi salim ibn abdullahi dan abdullahi dan umar kenan an abihi daga babansa babansa abdullahi dan umar kenan kala ya ce abdullahi umar ya ce kanan biyu sallallahu alaihi wasallam idan sami ra'at ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya ji tsawa wasawa'ika da kuma tsawa duk da hausa tsawa za mu ce tufakan ce allahumma la ta'tunna bi sa'ika ya allah karka halakar da mu da tsawarka wala tuhlikna bi azabika ya Allah karka halakar da mu da azabarka wa afina qabla zalik ka babu lafiya kafin hakan ta same mu qabla zalik kafin halakarwa din kenan wannan hadisin hadisi ne da ifi a isnadin sa akwai abu madari kala haddathani abu madari shi abu madarin haka malamai suka ce ba a san kowa ne ne shi ba ibn hajjirin ya ce rawi ne majhul ba wai ba an kasa ga kaga abin wadar ai ba suna bane ba to an kasa tantancewa ne ne shi to tunda ba a san shi ba kaga ba za a iya sanin halayensa ba shin ya cika ka'idoji na ruwaito hadisi sahihi ko hasan to saboda irin wannan matsalar sai a ce hadisin ya zama da ifi da haka hadisi ne da ifi albani ya saka shi cikin wannan al'adabin mufrad adda'ifa ta shi babu idha sami'a ar-ra'du wannan babu zai karantar da mu abinda mutum zai fada a yayin da ya ji tsawa kun ga babu kan kusan da iri daya abinda mutum zai fada a lokacin da ya ji tsawa قال haddasa na bishirun قال حدثنا موسى ابن عبد العزيز قال حدثني الحكم قال حدثني إكرم أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له قال إن الرعد ملك ينئق بالغيث كما ينئق الرائي بغنمه wannan hadisin daga abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yake cewa kana sami a sautar ra'at idan ya ji ƙarar tsawa shiwa shi abdullahi dan abbas kala tuwakan ce su subhanallazi sabbata lahu sarki ya tabbata wanda sabbahata lahu tsawan nan take matasbihi domin nan gaba za mu zo akwai hadisi wanda ya tabbata cewa tsawon nan mala'ika ne ke tasbihi kuma wannan tasbihin da shi yake kada hadar zuwa inda Allah yake so ya zubar da ruwa to idan ji tsawa sai ce tsarki ya tabbata ga wannan wanda wannan tsawar take ma tasbihi shine ba shine Allah kana sai yake cewa innar ra'a da ita tsawa da kake jinta malakun wani mala'ika ne ke wannan tsawar yal'iku bilgais yana kora hadari da wannan tsawar kama yal'iku ra'i biganamihi kamar yadda makiyayi yake ma dabbobinsa tsawa in sun yi inda ba na ake sosai ba mun gane haka shi abdullahi dan abbas yake fada yake cewa to wannan shi ma da'ifin hadisi ne a cikin isnadinsa akwai musa ibn abdulaziz musa ibn abdulaziz ibn hajjarin ya yi magana a kansa ya ce su sudukun sayi'ul hibs shi amintacce ne yana da adana yana da gaskiya sai dai har da tana da matsala ruwan aka samu marwaci da har da gurbatacciya to shi ma ba a karba hadisinsa a wajen malaman hadisi da haka wannan hadisin bai inganta ba da wannan isnadin amma za mu ga lafuzan cewa tsawa mala'ika ne wannan ya inganta kuma cewa tasbihi ne yake wannan ya inganta da haka isnadin ne bai inganta ba قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني Maliku, ابن Anasi. an amir ibn abdullahi ibn zubair an abdullahi ibn zubair annahu kana idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadisa wa qala subhana alladhi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifatihi thumma yaqulu inna hadha lawa'idun shadidun li ahli al-ardh wannan hadisi yana ciki a kan abdullahi ɗan zubair sahabi annahu kana sami an ra'ad, idan yaji tsawa tarakal hadis to yakan ban labari in labari yake zai bari in karantarwa yake zai bari ko yake zai tsaya Wakala sai ya ce idan <clears throat> ya sai ya ce su subhanallazi Yusuf bihun ra'adu bihamdihi wal mala'ikatu min kifatihi sai ce sarki ya tabbata ga Allah allabi wanda shi Allah nan yusabbihur ra'adu bihamdihi tsawa tana yin tasbihi gare shi bihamdihi tare da gode masa wal mala'ikatu min kifatihi sannan mala'iku suna yin tasbihi min kifatihi saboda tsoron da suke ma Allah subhanahu wataala to haka Abdullahi dan Zubair sai ya kawo wannan ayar aya ce a cikin suratul Ra'd ko aya ta 13 summa yaqulu sai ya ce inna hadha kun ga wannan tsawar lawa'idun shadidun tsoratarwa ne mai tsanani mai ƙarfi. li'ahal ardi ga mutanen da ke rayuwa a bayan ƙasa inda ya ka dubi girman hadari da ruwan da yake ɗaukowa amma mala'ika yana masa tsawa yana kada shi inda yake so ko inda allah yake so ya ce ya zubar da ruwa to mutum zai gagari wannan mala'ikan kenan sannan wannan tsawa ka je da take ƙara sai ta tada mutum hankali amma daga ina take daga can koli take to yana ga a ce gaban ka yi wannan tsawar kaga wannan duk wani abu ne wanda yake ya kamata mutum ya shiga taitayensa Allah ya samu dace akwai hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda wanda albani ya kawo shi a cikin silsilatul ahadisi sahiha manzo Allah yake cewa an ra'adu malakun minal mala'ikati tsawa wani mala'ika ne daga cikin mala'iku muwakkalin bil hisab wanda aka ba shi wakilci ko aka jibinta masa alhakin hula da gizagizai ko hadari mun gane biyadihi au fiye yadihi hi mihraƙin minna. a hannunsa mun za da ce akwai wani abun bugu na ƙarfi yasjuru bihi wanda da shi yake kora wannan girgije ko hadari wa sautin da zai yi yusmi'u minhu zajiruhu asihab sihab manzala ce wannan karar da kuke ji to yadda yake mahadari tsawa ne da zajarahu hatta yanta hiya ila haifa a amarahu har sai ya ga yaje inda Allah ta'ala yake disi ne sai yana cikin silsilatul ahadisus sahiha mun gane to don haka idan an ji irin wannan tsawa abubuwa biyu ne farko dai mutum ya tuna da allah wata ala ya ƙara jin tsoron allah ya ji wannan fatsawa ce ta wani mala'ika daga cikin mala'ikun allah to sannan sai wannan addu'ar sai wannan addu'ar ko wannan ya ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifatihi shine addu'a da ake idan an ji tsawa na idan an ji tsawa ba ihu za yi ba ko mutum ya ce wayo Allah ko ya ce mun shiga uku a zikiri ake subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min kifatihi ita ce abin da ya tabbata a sunna babu man sa'alallah al'afiya babi na gaba shi kuma zai karantar da mu mutumin da ya roƙi Allah lafiya ma'ana ana yin addu'a a roƙi Allah ta'ala lafiya ko ba a yi ƙalar bukari haddasa adamu ƙala haddasa na shuba ƙala haddasa na yazid ibn humairin ƙala samitu sulaim ibn amir an ausad ibn ismail ƙal samitu ababakar as-siddiq ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kala kaman nabi sallallahu alaihi wasallam ama awwala makami ama awwal makami hadha summa baka abubakar summa qala alaikum bisidiki fa innahu ma'al birri wa huma fil jannati wa iyyakum wal kadhibi wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wa huma fin nar wasallallahu almu'afata fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqini khairun min mu'afati. wala taqatu wala tadabaru wala tahasadu wala tabagabu wa kunu ibadallahi ikhwana wannan hadisin an karɓo shi daga ausad ibn ismail shi ne yake ba mu labari ya ce samitu ababakar a siddiq radiyallahu ta'ala anhu ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ya ce na ji na, abubakar allah ya kara masa yarda bayan wafatin manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kala yana cewa kamun nabi sallallahu alaihi wasallama ama awwal ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsaya a nan wurin a shekara ta farko makami haza wannan wurin da nake tsaye manzan Allah ya taba tsayuwa nan wurin sun mabaka abubakar sai abubakar ya fashe da kuka saboda ya tuno manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma ya tuno tsayuwar da manzan Allah ya a wannan wurin da abubuwan da ya gaya musu sai tsoro ya kama shi <clears throat> sun makala ce manzan Allah ya ce mana a lokacin alaikun bisidiki ina horonku zuwa ga yin gaskiya fa'in na huma albir domin ta gaskiya <clears throat> tana tare da alkhairi albir kulli khairi duk wani abu na alkhairi ana ce masa albir to gaskiya tana tare da albiru shi ne suka ce ismun jami'un lil khairi kulli albiru suna ne wanda yake jami'in suna ya tattaro duk wani abu na alkhairi ana ya ce musu albiru to maza Allah ya ce gaskiya tana tare da alkhairi sai ya ce wahu mafin jannati su biyun kuma aljanna suke kai mutum zuwa gare shi da gaskiya da Albiru suna kai mutum zuwa ga aljanna sai ya ce wa iyakun walkazi ba ina muku kashedi da faɗar ƙarya yana muku kashe kashedi da faɗar ƙarya shi ne wa iyakun walkazin a ishtali buhu wa hazaru alwuku a fishi ku ji tsoron ƙarya ku ji tsoron faɗawa cikin yin ƙarya saboda ni fa'in na huma alfujur ita kuma ƙarya tana tare da fajirci alfujur shi ne alma'asi a takaici kenan alfujur alma'asi duk wani aiki na sabo shi kuma ya shiga cikin fajirci wa huma nari su kuma su biyun suna a wutar jahannama wasalullaha almu'afa sai ce sannan ku roƙi Allah ya ba ku lafiya shine muhallin shahada ku roƙi Allah ya ba ku lafiya mun gane fa innahu lam yu'ta ba'da al khairun min al-mu'afat manzo ce domin ba a ba ɗan adam wani abu mafi alkhairi ba bayan yaƙini. kamar lafiya yaƙini shine sakankancewa ka sakankance da al'amarin Allah ba ka da shakku game da samuwar Allah da kaɗaituwarsa shi kaɗai, da sauran ayyukansa duk ba wani shakku kana da yaƙini haka duk abinda manzan Allah ya faɗa kana da yaƙini to wannan sakankan cewar in ka same ta manzan Allah ya ce babu kuma wani abu koma bayan ta mafi alkhairi kamar lafiya domin sai da lafiya za ka iya bauta ma Allah duk abin da ga ana yi sai da lafiya ko ba haka ba in ba lafiya fi yiwuwa ba abin da za ka yi in babu lafiya sai ce wala ta kada ku yanke zumunta kada ku yanki zumunta wala ta dabaru kar ku juya ma juna baya shine gaba ko wani abu kamar haka nan wala ta hasadu kar ku yi ma junanku hasada wala ta bagabu kar ku yi kiyayya ko gaba da juna wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama ‘yan uwan juna ku zama bayan Allah ikwanan ‘yan uwan juna haka Allah ta'ala yake so musulmi ya zama tsakaninsa da ɗan'uwansa musulmi ba gaba ba ƙiyayya ba hasada ba jin zafi sai dai ‘yan uwantaka ta musulunci da kasantuwa bayan Allah wannan hadisan hadisi ne sahihi قال البخاري حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي, عن أبي الورد عن أبي الورد عن, عن النجلاج عن معاذ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول اللهم إني أسألك تمام النئمة قال هل تدري ما تمام النئمة kala tamamun ni'imati dukulil janna wal fawzu minan nar summa marra ala rajul yaqul allahumma inni as'aluka as-sabra qala qad sa'alta rabbaka al-balaa fasalhu al-afiya wa marra ala rajul yaqulu ya zal jalali wal ikram qala sal wannan hadisin an karbo shi daga mu'az mu'az ibn jabal kenan kala ya ce nabi sallallahu alaihi wa sallam ala rajulin ya manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce wani mutum ya ƙulu mutunan nan yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ima ya Allah ina roƙonka cikakkiyar ni'ima cikakkiyar ni'ima ƙala sai manzan Allah ya ce masu halta gari ma tamamun ni'ima kai kau kasan cikakkiyar ni'ima kasan cikakkiyar ni'ima ƙala sai ya ce tamamun ni'ima duhurin janna wal minan ci a cikakkiyar ni'ima cikan ni'ima shine Allah ya shigar da kai aljanna ya kare ka daga wutar jihannama haka wanzu Allah ya fassara ta da ya tambaye shi ka san cikakken ni'ima kamar mutumin na ya ce a sai manzan Allah ya ce shiga aljanna da kuma kariya daga wutar jahannama summa marra ala rajulin yaqulu Allahumma inni as'aluka sabra sai kuma ya wuce wani mutum yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ka azurta ni da haƙuri ka azurta ni da haƙuri ƙara shi kuma sai manzo Allah ya ce kad sa'alta rabbakal bala'a fasalhu afiya muhalli shahid ya ce to kai fa da kake roƙon Allah hakuri kada roƙon Allah bala'i ne domin shi hakuri yana zuwa ne bayan bala'i ko ba haka ba don bala'i idan hakuri malamai suka ce kala uku ne akwai haƙuri akan kan ɗa'ar Allah su azumin nan sai an yi haƙuri kana jin yunwa kana jin ishirwa amma za ka ci abinci sai ka yi haƙuri ba za ka ci ba kana baccinka mai daɗi za ka ji ana asalatu khairun minan nau amma za ka miƙe ka ganin haƙuri da ɗa'ar allah kenan sannan akwai haƙuri na barin saɓon allah Sabon allah sai an yi haƙuri za a bashi mutum yana son ɗan adam galibi kan so ya saba ma allah to amma yin haƙuri yake ya bar wannan sabon allah kowa yana son kuɗi ko ba haka ba amma ga kuɗin haram sai ka kauce musu kai haƙuri saboda allah ya haramta su to sai haƙuri a kan makadirullah abubuwan da Allah zai dinga kaddara maka ita kawo kaddara dama akwai ta alkhairi akwai ta sharri to in ta zo sai kai haƙuri shi yasa da manzan Allah je yana roƙon haƙuri ce to kana fa roƙon bala'i ne don sai bala'i ya zo sannan za ka yi haƙuri ka samu lada haƙuri mun gane sai ya ce masa fasalhul afiya ka bar wannan addu'a ka roƙi Allah ta'ala ya baka lafiya ashe kun ga ana roƙon lafiya kenan wa marra ara rajulin sai ko manzo Allah ya gitta wani mutum ya kuli shi kuma yana cewa ya zal jalali ikram shi kuma abin da yake faɗa kenan ya zal jalali ikram ya zal jalali ikram kala sai manzo Allah ya ce mishi sal ka roƙi duk abin da kake so Allah zai baka saboda ka kira shi da sunayensa masu tsarki masu ƙarfi sune zal jalali wal ikram mun gane wannan hadisin shi ma albani ya rauna nashi ta fuskar isnadinsa saboda abulward ibn fumama ibn huznin ya ce rawi ne wanda yake ba a san shi ba kusan shi ma rawi ne majhul kamar yadda ibn sa'ad ya faɗa kana ma'arufan kalil hadis na haka hadisin bai inganta ba hadisi na gaba ya ce haddasa imam al-bukhari ce haddasa na farwatu kan haddasa na ubaida an yazid ibn abi an abdullahi ibn al-haris an al-abbas ibn abdulmutallif daga abbas dan abdulmutallif wanda bakon manzan allah ne kultu ya ce na ce ya la ya manzan Allah allimni shay'an as'alullah bi faqal shi manzan Allah yana so ka koya min wani abu na addu'a wanda zan dinga roƙon Allah da shi faqala sai manzan Allah ya ce ya abbas ya kai abbas salillah al'afiya suka roƙi Allah lafiya ku ka sanar da ni wani abu wanda zan je in dinga addu'a da shi kawai manzala yana buɗe wa kisa ce ka roƙi lafiya ka roƙi lafiya sun ma makastu salasan sun ma itu faƙultu allimni shay'an as'alullah bihi ya rasulallah faƙala ya abbasu ya amma rasulullahi salillah al'afiyata fi duniya wal'akirati abbas ya ce to da ya tafi shi sai ya gani kamar wannan adda ta yi kada sai ya zauna kwana uku bai kare yau manzan allah magana ba to bayan kwana uku ya ce sai ya je wajen manzan allah faƙulci sai na ce masa allimni shay'an as'alullah bihi ya rasulullah a karantar da ni wani abu manzan allah wanda zan je in dinga roƙon allah da shi faƙalis sai manzan allah ce ya abbasu ya kai abbas ya amma rasulallah ya baffan manzan Allah salillah al'afiya ka roƙi Allah lafiya fi duniya wal akhirati a anan duniya da kuma lahira haka manzan Allah ya ce masa ashe kun ga lafiya tana da muhimmanci kuma ana roƙonta sannan lafiya akwai ta duniya akwai ta lahira lafiya ta duniya shine lafiya wadda muka sani allah ya warkar da kai daga duwan nau'i na ciwo tana da nemanci lafiya a lahira kuma shine duk wani abu wanda dan adam bai son shafe shi to allah ya tsada mutum daga wannan kaga tana da muhimmanci to shi ya sanya wannan addu'ar manzan allah ya koya ma amminsa wan mahaifinsa ya ce ka dinga yin wannan addu'a Allahumma inni as'aluka la'afiya, fi duniya wal fi duniya ne ku wal a nan duniya da kuma a lahira a nan duniya da kuma a lahira don Allah ya ba mutum lafiya to ya ba shi damar da zai nema aljanna duk wani aiki na ibada in mutum bai lafiya dauke masa ake ba zai iya yi ba kaga jihadi in ba lafiya mutum ba zai iya zuwa ba mutum ba zai iya zuwa ba sallah ma wannan in baka lafiya baka yi towa masallaci ina za ka tsaya sai ka tsaya gida kai azumi in ba lafiya bai yiwuwa aikin hajji in ba lafiya bai yiwuwa ba wani abin da yake yiwuwa sai da lafiya to ashe lafiya tana da muhimmanci yanzu waɗansu na can ganin asibiti kwance wani ma bai san inda kan shi yake ba kaga shi yanzu duk ibada wadda za a samu lada baya ciki har sai ranar da allah ta'ala ya ba shi lafiya to shi ya neman lafiya yana da matukar muhimmanci shi sanya imamul bukhari wannan babin cewa daga cikin addu'o'i wanda ake so musulmi ya dinga yi akwai addu'ar neman lafiya neman lafiya da kuma zaman lafiya hada suke a wani wuri manzan Allah yake cewa la ta tamannau liqa al'adu was'alullaha al'afiya yake ce masu habai karku nemi allah ya kawo yaki ku roƙi allah zaman lafiya yaƙi na musulunci wanda yan kafi ta kaji ko ka kashe ka samu lada ka samu ganima ko a kashe ka ka samu shahada amma manzo Allah ce kar ku yi burin wannan yakin ya zo ku nemi Allah zaman ku Allah zaman lafiya don ba abin da yake zaman lafiya shi sai da shi ne shi kuma za a yi bauta ma Allah in ba zaman lafiya bauta ma ba ta yi ba mai bautar ba za ta yi ba wannan karatun da muke yanzu in ba zaman lafiya ba zai yi to ashe kaga biyun nan lafiya da kuma zaman lafiya suna da matukar muhimmanci ya sa kullum hankalin da yake tashi idan maka yi tashin hankali a wani wuri sai kai tunanin halin da mutanen nan suka shiga inda ka yi ne ciki a raka na haka mai ta addu'a ‘yan uwa musulmai allah ya kawo mana zaman lafiya sannan allah ya azurta mu da lafiya biyun nan suna da muhimmanci allah ya samu dasu da kuma yana gana anan za mu dakata idan allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi addu'a sai mu tashi babi na gaba insha Allah ta'ala a kira sallah